Banje kubaramutsa mwege mwese mwahisemo kudukurikira ndabanikaze mu makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo kuno musuima w'Imana w'igenekerezo rya 9 kwezi kw'icumi mwaka na 2022 ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Igipolisi c'uburundi cerekanye kuri no w'Imana abantu bane kivuga ko ari abasuma karuhariwe mu kwiba mu mabanki byashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano mu kiganiro habamenyesha makuru kuruno no w'Imana umugabo yari azwi ku izina rya Habyarimana Augustin basanze yiyahuye mu nzu ikiziga kimanitse eh, ku mugozi kuri wa gatandatu ku mutumba wa Buhiga muri komine Buhiga inara ya Karusi umukuru w'umutumba asigura ko uwo mugabo w'imyaka 28 yiyahuye inyuma yaho yarahejeje gushwana n'umugore wiwe mu masaha y'ijoro nayo imigwi umunani y'abagabo n'ibiri yabigeme hamwe n'iyabana n'abakukuruke bakina urukino rwa rugby yakinye kuri no w'Imana ihiganwa ryo gutegura urukino rwo ku rwego rw'igihugu urongoye ishyirahamwe ry'inkino za rugby mu Burundi nkuko tuza kumukurikira mu mpera zano avuga ko ihiganwa nk'iryo rizoba no mu bundi burere bugize igihugu cy'u Burundi amakuru sayo gusa tubafite n'ayandi mu kanyisase nido nido ndasubiye kubaramutsa ndabana ikaze mu idonido ryano makuru tuyahera mu gisata cy'umutekano igipolisi cyerekanye kuno w'Imana abantu bane kivuga ko ari abasuma karuhariwe mu kwiba mu mabanki mu kiganiro abamenyesha makuru kuno w'Imana Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje mu byo bujeje hari mu mutekano amenyesha ko hari umugwi ugira kabiri wabo basuma agamagarira ababa bibwe kubishikiriza igisata cy'igipolisi kijeje amatohoza tumutegabiri igice cya kabiri cy'umugwi w'abasuma karuhariwe bari bagize iminsi bagisibije mu gukora ubusuma ku bantu cyangwa amashyirahamwe abika amafaranga yabo mu banki ya bankobu aba rero barutse gufatwa mu mpera z'uku kwezi kw'icyenda eh, twaraye bakaba rero bari bamaze kwiba abantu bashika kuri bane n'ishyirahamwe rimwe bose basanzwe babika amafaranga yabo muri iyo banki banko bundi eh, kungene babigenza rero hariho uko ari bane hariho umukozi wo muri iyi banki agenzura eh, ubushinguro bw'abantu bose cyangwa amashyirahamwe abika amafaranga muri iyi banki agaca akaraba hari menshi agaca ahereza ubwo bushinguro bwose nimero agaca azihereza aba basuma dufatira kuri ibi tubabwiye twashaka dusubire twibutse tumenyesha bene igihugu yuko inzego zijejwe bakingira bo n'ibyabo inzego zijejwe gutuza ababisha harimo n'aba biba ko ziri ku kivi murabona yuko aba basuma ari abasuma karuhariwe bakoresha n'ubuhinga buhanitse mu kwigana no mu gukoresha ibyiganano gushika n'aho biba aho abandi babazi ko ariho bakwiye kujya gushingura amafaranga yabo akaba mu mutekano umuntu wese azobona yuko amafaranga yiwe yabuzwe yazimiye mu buryo budasiguritse akayabura mu bubiko bwiwe akanabaza mbere n'abo bakora muri ayo ubwo bubiko ntibabibone bisaba ko yitura inzego zigejwe amatohoza kugira ngo zikore amatohoza murabona ko ziyakora kandi zigatinda zigafata abo bantu baba biwe Pierre Nkurikiye nako n'umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano ishyirahamwe ry'ubwishingizi Sokabungo ritanga ishumbusho mu kwezi kumwe mu gihe umugwayi yashikiwe n'impanuka mu kiganiro haba amenyesha makuru ku munsi wa gatanu iryo shirahamwe rihimbaza imyaka 45 rimaze rikora Charles Ndagijimana arongoye Sokabu abona ko gucerwa gushumbusha biva ahanini ku gutamenya kwa kw'abanywanyi bamwe bamwe bitura butungande butungane imbere yuko bitura iryo shirahamwe iyo habaye impanuka tumutega abiri muri sokabu nibaza yuko uno munsi umuntu yogenda kugira imwe twita sondaje mu banywanyi mbere n'abatari abanywanyi kuko iyo dushumbusha ntidushumbusha abanywanyi bacu gusa kuko turashumbusha n'abahu n'amasanganya kubera umunywanyi wacu yagizemo uruhara rero twebwe uno munsi turiho duhimbaza imyaka mirongo itanu twishima ko abanywanyi bacu tugerageza kubatunganya nta dosiye twebwe ubu irenza mbere nibaza ko n'ishyirahamwe arakarije ryo gukurikirana ingene ushumbusha abanywanyi bacu rishobora kwishingira intahe riravye amaraporo bitanga ku kwezi kwezi eh, ubu munsi duhimbaza uyu mwaka nta birarane tugira kuri dosiye yakwije ibyangombwa turagerageza idosiye yose kwije ibyangombwa tugaca dushumbusha uwagize isanganya n’ibyaba bishika akaba ari umuntu Yose bimara igihe kinini ni uko hariho n'abatamenya batazi ko amashyirahamwe ashobora gushumusha badaciye muri sentare ugasanga umuntu imbere yo kutwitura yabanje kujya muri sentare nabo nyine bagiye muri sentare iyo turonse umutahe udutuma turagerageza tukababwira ko bidakeneye kubirwa baraburana kuko dushobora kubashumusha batarenze kuburana umugabo yarazwi ku izina rya Byarimana Auguste w'imyaka n’umunani wo ku mutumba buhinyuza muri Komine buhiga intara ya Karusi yarayatowe ikiziga amanitswe ku mugozi umukuru w'umutumba asigura ko uwo mugabo yiyahuye inyuma yaho yarahejeje gushwana n'umugore wiwe mu ijoro uwo mugabo ngo yagirizwa ngo yagirizwa n'umupfasoni wiwe ko yiriwe ataca koze mu gihe uwo mugabo yari yagiye ku mugwa mukuru w'intara kurondera ifumbire nawe yamusigaranye igikorwa cyo eh, kugana ibitoke ababanyi bakemeza ko uwo mugabo n'umugore bari babanye neza bati uwo mugabo w'imyaka 28 abonye umugore amaze amaze kumuhunga n'abana atawusigayeho yaciye yica inkoko zari zari mu nzu zishika kuri zitandatu nawe aca yimanika mwitanga mu ah, nako mu nyamiramabi bamenyesha ko bariko bagira amatohoza bamenye bamenye neza ico yoba yarazize uwo mugabo yaraye yiyahuye tuve ngaho rero mu ntara ya Karusi dukubitire hariya mu ntara ya Kirundo mu gisata c'imibano aho imiryango 11 yo kumutumba ntega ireze imfuvyi z'abana babuze ba nyina babo bagandaguye nabo bubakanye bahawe ifashanyo kuri uyu wa gatanu y'abantu nako wa gatandatu igizwe n'ibifungurwa impuzu n'ibindi bikaba byatanzwe n'ihuriro ry'abakenyezi mu ntara ya Kirundo urirongoye Aneste Anesti uwimana akaba yasavye ubutungane guhana bikomeye abakora abakora bene n'ubwo bwicanyi ico gikorwa bakaba bagikoze mu ntumbero yo gutera intege imiryango yemeye kwakira izo mfuvyi abakenyezi batatu bakaba bamaze kugandagurwa kuva mu ntango z'umwaka ni nkuru tubaza Abraham Safari. iyo miryango cumi n'umwe yaraye ironkejwe imfashanyo niyo muri komine ya ntega intara ya kirundo nk'uko bishyikirizwa na anezi uwizeyimana ngo iyo miryango niyemeye kwakira imfubyi zabuze ba nyina babo bagandaguwe n'abo bubakanye uwo mukenyezi arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu ntara ya kirundo amenyesha ko imfashanyo baronkeje iyo miryango igizwe n'ibiro mirongo ibiri by'ibiharage ku mwana umwe umwe ibiro cumi by'umuceri ibiro cumi by'isukari ibiro cumi by'ifu y'ibigori impuzu n'ibitenge byo kwambara by'abakenyezi bareze abo bana icyo gikorwa kikaba cyabereye ku mutumba wa dutwe ahaherutse kwicirwa umukenyezi azwi ku izina rya rwasa korotirida yatemaguwe n'uwo bubakanye araheze ikiringo cy'amezi ane nawe beatrice niyo nkuru arongoye ihuriro ry'abakenyezi muri komine ya ntega ngo amabi afatiye ku gitsina aribonekeza ku bwinshi ku mpande zose ariko rero ngo bamaze igihe bakora amanama yo guhimiriza mu ntumbero yo kurandurana n'imizi ubwo bubisha bwo guhohotera abo bubakanye bigira ingaruka mbi mu miryango kuko hambavu umubyeyi aba yagandaguwe uwo yamugandaguye aca afungwa umunyoro w'ubuzima bwiwe bwose ibyo bigatuma n'abana baca bashwiragira ubutunzi mu miryango nabwo bugasanzara nk'uko n'umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kirundo ajejwe iterambere yabimenyesheje tuyi twibutse ko abakenyezi batatu aribo bamaze kugandagurwa kuva mu ntango z'uyu mwaka mu ntara ya kirundo bagandaguwe n'abo bubakanye mu kirundo Abraham Safari ku bw'iradiyo isanganiro Abraham Safari mu kirundo ndagukengurukire tuve hiyo mu buraruko bw'igihugu dukubitire mu manuko hariya mu ntara y'amakamba muri ico gisata nyene eh, c'imibano abantu barenga kuri itatu baraye banyoye umutobe utameze neza kuri wa gatandatu mu rubanza rw'ubugeni ku mutumba wa Buhema muri komine Kayogoro mu ntara Makamba abari mu rubanza bavuga ko umutobe woba wari mw'ishano bafashwe baribwa mu nda bongera bamene ku mutwe bamwe bakaba bariko baravurirwa ku mavuriro yo mu gatabo n'ibugeni abandi mu bitaro bikuru vy'imakamba mustanteri wa commune Kayogoro avuga ko barindiriye ibipimo byo kwa muganga kugira hamenyekane neza ico byavuye ko agasaba abanyagihugu kwirinda kwagirizanya kuko ngo no mu myaka iheze hariho aho byagiye biribonekeza inkuru tubaza Elise Kwizera mu rubanza rw'ubugeni rwari ko rubera ku mutumba wa buhema uri muri komine kayogoro mu ntara ya makamba niho abo bantu barenga mirongo itatu banywereye umutobe w'ibitoke utameze neza amakuru ava mu bari muri urwo rubanza avuga ko uwo mutobe woba warimo ishano kuko abahagiriye ingorane barimo bawihereje ngo batanguye kuribwa mu nda no kumeneka umutwe ngo abakozi b'imana barabasengera ariko ntihagire igihinduka baca batangura kubarungika kwa muganga bamwe muri bo bakaba bariko baravurirwa ku ivuriro ryo mu gatabo hamwe n'iry'umugeni agasaba abanyagihugu gutekana no kwirinda kwagirizanya kuko no mu myaka iheze ngo hari aho byagiye biribonekeza na cyane cyane mu gihe cy'iki bivuye ku mutobe wateguwe nabi imakamba erize kwizera ku bwa radiyo isanganiro erize kwizera imakamba nawe tugukengurukire ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'inkino imigwi umunani y'abagabo n'ibiri y'abigeme hamwe n'iy'abana n'abakukuruke bakina urukino rwa rigbi yakinye kuri uno w'imana iganwa ryo kwitegurira ryo ku rwego rw'igihugu ryimirije gutangura mu minsi iri imbere albert habyarimana arongoye ishyirahamwe ry'inkino za rigbi mu burundi amenyesha ko iganwa nk'iryo ko rizotunganywa no mu bundi burere bugize igihugu cy'u burundi aho imigwi ya mbere izoroswa bushimwe butandukanye tumutega abiri higanwa ryategerezwa kuba ryabaye uwo munsi hari kuba Louis Septembre niho twari kuri kino uharuriye kuri iyo ya Louis hari hasigaye 365 jours kugira la Coupe du Monde de rugby itangure muri rane prochaine uh, muri septembre mugabo ako kantu kabayemwo bica bihurirana nuko dufise aba expert bari rugby afrique bari ngaha bariko bagirisha uh, entraînement bariko bagirisha aba stagiaire bariko barondera niveau 2 y'aba coach na niveau 2 y'aba arbitre na niveau 1 y'aba préparateur physique na niveau 1 ya programme Vita activate vuba turatangura championnat V22 ya v aha rero no kubereka no club ikipe y'uko bakwitegura shampiyona igira itangure mbega muri uno mwanya imigwi iriko irahiganwa iyo bingana gute muri rusange imigwi iriko irahiganwa si mike bagerageje kwitaba uyu munsi abari ngaha ni imigwi yo ngaha i bujumbura gusa aha rero hari imigwi ishika umunani y'abahungu hari imigwi ibiri y'abakobwa hari n'abana hakaba n'abantu bakukurutse mugabo rero iyi higanwa iri kibuye munsi iriteguye mu maregion atatu hariho iyi region ya Bujumbura hakaba na region sud hakaba na region noro na hamwe na centre nk'abazoba ba mbere muri amahiganwa nyine muri ubwo burere mu cece kudondagura bizoce bigenda guti bizokurikira abazoba ba mbere bararonka kupe ko babaye ba mbere na cyane cyane ya objectif nakubwira kubwira yukubereka yuko yo kwitegura shampiyona igira itangura kugira barabe nivo yabo ahigeze Albert Havyarimana aramutswa ishirahamwe ry'inkino za rugby mu Burundi tukiri muri ico gisata nyene c'inkino urukino rwa volley beach ariko urukino rw'amaboko rukinirwa ku musenyi rugeze ku ntambwe ishimishije mu Burundi bisigurwa na Serge Ntakavura arongoye ishyiramo ry'urukino rwa volleyball mu Burundi akavuga ko mu mpera za kuno kwezi imigwi ibiri y'abagabo izoja mu gihugu ca Tanzania mu gisagara ca Dar es guhura n'indi migwe yo mu karere ka Afrika buseruko zimwe mu ntambamye nuko abakinyi b'abarundi bakinira ku musenyi honyene mu gihe abandi bakinira no mu masare tumutega bici vore ni ukuvuga ni niyo twari muri kongere batubwiye ko ari urukino nibwo rugezweho kuko au niveau ya federation internationale nibwo rukino ruzana ah, n'amafaranga menshi ku masponsor umva na twebwe rero ngahe wacu ntikwasigaye inyuma murazi yuko urukino ruri ngaha kuva kera ni ukuvuga tumaze iminsi tuje mu makompetisiyo ejo bundi twari twarungitse imigwi ine yagiye gukina i Dar es n'ubu unyi itariki mirongo irindwi n'icenda hazogenda imigwi ibiri y'abadamu nyene i Dar es Salaam n'ibihugu byo muri EAC harimwo n'amakipe ejo bayavuye i Buraya Alemanya n'ahandi naho nyene bazogenda gukina no iwacu rero ubu turiko turategura ihiganwa ya zone 5 ya senior rizoba mu kwezi kwa 12 rizobera ngahe Bujumbura kuri volleyball beach nyene urumva ko dusanzwe tugeze kure kandi muri azi yuko twaheruka kuja muri Coupe d'Afrique ya volleyball beach yabereye muri Maroc Agadir twarajanye imigwi ine aho mbere umugungwa w'abahungu washoboye gushika muri weekend hama na klasema y'abakobwa ntiyabaye nabi kuko wasanga inyuma yabo hariho nk'ama ekipa 6 indwi umunani abakurikira urumva yuko ibintu byagenze neza eh, gusa constat twagize ni yuko twasanze ibindi bihugu abakinyi ba beach ari abakinyi ba beach twebwe nacu wacu urabona abakina muri volley yo muri salle no muri beach nuvuga rero hari gihe redesanse zidakominika ni ukuvuga hageze ko agwa hasi hari igihe abona umenya isima mu mutwe agaca atinya kugwa urumva rero ibyo byaca bituma turonka amanota makenya ni ukuvuga rero tugomba kugerageza ku buryo eh, na twebwe dukoreye imigwi ikomeye ya volleyball beach kuko n'imigwi yoroshe kwa entretena turiko turagira ama eh, abantu bafite amaresitora n'amabare barodira Tanganyika kugira ngo bazoshobore gufata imigwi iziragira amantenema iwabo eh, bayidufatira ansharije kandi hari abamaze kubyemera niraza ko atakibazo ah, rero mu misiza na twebwe nta nkeka dusubiye muri eh, Coupe d'Afrique ya Volleyball Beach eh, ndazi ko tuzoshika kure ruza gukinirwa hariya kuri stade urukundo mu ntara ya Ngozi aho umugwa Message Ngozi uza kuba wagendewe n'umugwa Vitalo no mu gisagara ca Bujumbura ni mugenye ne hariya kuri stade urunani yitezwe urundi rukino ruza guhuza umugwi wa Rukinzo w'igipolisi polisi uza kutana mu mitwe n'umugwi w'igisirikare wa Burundi Sport Dynamic akaba ino ngare duciye dusozerera amakuru tweko turabashikiriza kuno mutaga ndabakengurukire mwege mwese mwari muyateza abiri ndabashimire na bagenzanje dukorana mu ruganda rwo kumenyesha amakuru hano kuri radio isanganiro bafashije kuyegeranya uwundi ntoreka gushimira ni François Kimana yari karatuma mvuga mukanyumva ndabasezere ndabifuriza kugira ibihe vyiza ariko nkayibutsa ko mugenza anje Frasine ndiyo kubgayo ari kumwe na Leonidas Kirombo baza kuba bashyitse kuri zino micro kugira ngo bace babandanya babashikiriza ayandi makuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru ahanje tukaza gusubira igihe cy'isaha imwe y'ijoro ariko mu kurindira sango ibindi biganiro kuri Radio y'isanganiro birabandanya na gahwane y'abanyamakuru amahoro mwebwe mwese mudukurikira kaze murano makuru yanditswe n'ibinyamakuru imyaka cumi n'indwi bakora akazi katagira amasezerano abakingira byandikwa na burundi yeko mu bakozi bakorera meri ya bujumbura harimo bamwe basukura igisagara ngo baramaze imyaka irenga cumi bakorera amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu ku munsi nta kibakingira nta nikonje ibaho kuri bo kuko bahembe icyo bakoze baramutse batonze basaba kuronswa amasezerano y'akazi bakanakingirwa ku bwa asiteri ndayikeje icegera cy'utwara igisata kijejwe gutunganya inyubako mu gisagara cya bujumbura ngo ahubwo abo bakenyezi bari bakwiye gushimira uburongozi ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura bumaze iyo myaka yose bwarabiyumviriye asigura ko batowe mu bandi benshi bari bakeneye akazi baragahabwa kugira ngo bashobore kwitunganya nabo biteza imbere muri ayo mafaranga baronka iruhande yayo ngomeri irabaha amafaranga amajana abiri ku munsi umwe umwe wese mu kubafasha kwivuza bishitse bakagwara burundiye ko ikabandanya yandika ko abo bakenyezi babona ko ari make kugira ngo bashobore kuyivuza bahuzamo kuko bisanzwe bizimbye abigisha b'abakatolika bo muri kaminuza y'u Burundi basaba ko akarangamutima kogarukanwa mu kazi bikandikwa na la voix de l'enseignant mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha ku wa gatanu gitugutu abahurikiye mu idini rya katolika muri kaminuza y'u Burundi mu byo barabiye hamwe harimo uburyo ibyigwa bitangwamwo muri iki gihe n'akarangamutima bisunga icyo kinyamakuru c'abigisha candika ko zabereye mu nyubakwa z'ikigo ubwenge nyabwo kiri ku Mutanga Sude mu gisagara ca Bujumbura umwigisha Adolphe Sururu akaba yamenyesheje ko uno munsi akazi k'ubwigisha katoroshe uryoshe kubwiwe ngo kwigisha mu bihe bya none ni gukora umwuga uryoshe kandi usaba ibintu bitari bike ngo ni igihugu ugatanga ubumenyi ufise kandi ugaha agaciro ubushobozi bw'abanyeshuri nabwo kandi rero ngo kwigisha birafasha ko umuntu aguma yiyubura akongera akajyana n'ibihe turimo by'ubuhinga bwa none arongera ko umwigisha bimusaba kumenya umunyeshuri wiwe kugira ngo amufashe guteza imbere impano nawe asanganywe akamufasha no kumuha ibyigwa bijanye n'ibihe by'ubuhinga bugezweho umwigisha Adolphe Sururu agashikiriza muri cyo kinyamakuru yisunze ibyavuzwe n'umunyepolitike wo mu Buhindi Gandhi mu mugambi wiwe mu gisata ndero aho yatanga intumbero zimwe zimwe agira ati tugerageze twigishe abantu bazima mu mashuri yacu no muri za kaminuza abantu bafise umutwe wo kwiyumvira bafise umutima wo gukunda neza n'amaboko yiteguriye gukora amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru mu gatumba niyo nzira y'abazana ibintu kuri magendu byandikwa n'itorokanizo ry'amakuru ya BP rimenyesha ko ababahaye amakuru bavuzeho ku munsi w'Imana ku igenekerezo rya kabiri igihe hariko harabisakwa mu miduga n'imizigo nk'uko bisanzwe ku kiraro ca Rusizi usohoka gatumba igipolisi cyafashe ibitenge 47 bitarishe bivuye mu gihugu kibanyi ca Kongo ABP yandika ko nyene gufatanwa forode yagerageje gutanga igiturire c'amafaranga 50 ingorano kuri abo bapolisi ariko biranka yaciye ahagarikwa akaba arindiriye urubanza ico kinyamakuru cibutsa ko mu rubanza rw'ikibiriraho rwo kuwa 30 ukwezi kw'icenda sentare nkuru ya Bujumbura yaciriye urubanza abantu batatu harimwo umukozi w'ikigo OBR kubera baretse amacupa mirongo umunani 84 y'inzoga zinjabuka ibitenga 9 amabido abiri ya essence y'amaritiro ibiri n'ikibido c'amavuta tarisha amafaranga kaba vyari mu modoka yo mu bwoko bwa Probox ABP kandika ko ivyo vyafashwe bica bigurishwa icamunara amafaranga agashigwa mu kigega ca leta uwo muduga nawo uca wegukira leta bene kwagirizwa forode nabo bakaba baciriwe umunyororo w'umwaka umwe ibiri n'itanu ni na hano ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru duciye tuyasozerera mwayashikijwe na jewe francine ndeho ku bwayo mfadikanije na mugenzanje leonidas kirombo naho ubutaha amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru